بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمم بالخير أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, jer je samo On savršen i samo On gospodari i samo On smije i mora da bude obožavan. Pa ga hvalimo zbog njegove savršenosti, zahvalijemo mu zbog savršenog gospodarstva, zbog svega što nam se dešava, jer je to dijelo i odredba onoga koji ne griješi. Od njeg pomoć oprosti uputu tražimo, jer koga Allah uputi napravi put, tome nema zabude, Koga Allah subhanahu wa ta'ala u zablude ostavi, tome nema ni pomagača, ni upućivača. Sveročimo da nema drugog Boga sem Allaha, jedini je, nema sudruga i da je Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljednji. A zatim naučili smo i nastavljamo za Allahov pomoć sa komentarom dijela koji nosi naziv Asitijska akida gdje proučavamo vjerovanje islamsko ispravno izvorno vjerovanje ili drugim riječima kao što kaže autor vjerovanje spašene skupine, aludirajući na hadith, da se umet podijela 73 skupine i gdje je poslanik sallallahu aleyhi ve sallam kaže da je jedna spašena, to jest ide pravo u džennet, dok drugi imaju pri sebi neke stvari zbog kojih bi, zbog kojih bi mogli da odgore u džehennemu. Pa smo naučili da je osnova i temelj svih temela vjerovanje u Allahu subhanahu wa ta'ala savršenstvo, što podrazumijeva vjerovanje da je Allah subhanahu wa ta'ala nazvao se najlepšim imenima i opisao se potpunim osobinama, to jest vjerovanje u sve ono čime se Allah subhanahu wa ta'ala nazvao u Kur'anu ili ga je nazvao poslanik Muhammed sallallahu a nehi veselim u vjerodostinom hadisu, bilo kojem. I u sve ono čime se Allah subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu ili ga je opisao Muhammed sallallahu a nehi veselim u nekom od vjerodostinih hadisa, bez negiranja ili onog blažeg negiranja, to jest prepravljanja ili poređenja jer znamo da Allah subhanahu wa ta'ala nije ničemu sličan sa bilo kim ili čim stvorenja i bez određivanja će nego vjerujemo da je tako zato što je Allah rekao da je tako, zato što je poslanik sam sam rekao da je tako. Iako ne znamo u detalje kako je to nešto, jer je naš razum ograničen. Nego vjerujemo da, kao što Allah subhanahu wa ta'ala za sebe kaže, ne se kemitrihi še'in, še'in, vohuvat se mi basir, njemu ništa nije slično, a on sve čuje i vidi. Pa kaže šeheh, u to spada ono čime se Allah subhanahu wa ta'ala opisao i nazvao u suri Ihlas, pa smo o tome prošli put malo govorili, I ono kaže, وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعْظَمِ آيَةٍ فِي كِتَابِهِ حَيْثُ يَقُولُ اللَّهُ نَا إِلَهَ إِلَّا هُمَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ I ono čime se gospodar svjetova opisao u najvrijednijem, najveličanstvenijem ajetu u svojoj knjizi, kad je rekao Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm al-ayah poznat kao ajetul kursi jer je to jedini ajet gdje se spominje Allahu subhanahu wa ta'ala kursid, kao što će biti spomenuto na kraju, inša Allah. Allah subhanahu wa ta'ala se robovima kroz Kur'an i Sunnet predstavio. Ali je dao da neke sure budu vrijednije od drugih. I o tome smo govorili prošli put. I neke ajeti budu vrijednije od drugih. Iako je sve to Allahov govor. Upravo zbog značenja koje u sebi sadrži. Pa kažu islamski učenjaci, ne postoji ajet koji sadrži ono što sadrži ajet u kursije. Jedna rečenica, prosto proširena, sadrži u sebi niz takozvanih u našem jeziku se zovu prostih rečenica, koje sve čine jednu cijelinu u kojoj je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo i predstavio nam se sa pet svojih imena, i više od 20 osobina, koristeći pritom ona pravila koja Ehli Sunnet primjenjuje kad smo govorili prošli put kako vjerovati Allahove osobine, gdje Allah subhanahu wa ta'ala detaljno spominje neke osobine koje pri sebi ima, a općenito negira ono što mu ne dolikuje. Pa na dva mjesta spominje negaciju, a sve je potvrda. Ovaj ajet je najvredniji ajet, upravo zbog sadržaja. Automatski imaš više od 25 osobina, jer svako od njih pet imena se drži osobinu plus ostale osobine koja nisu imena. I naučiš toliko novih informacija o najbitnijem znanju mogućim. O Allahu subhanahu wa ta'ala. Upoznaš Allaha bolje i više kroz te stvari koje je spomenuo. I ne postoji ajet gdje se Allah bolje predstavio. Postoji i po početku sura Hadid na kraju sure Hašr i na nekim drugim mjestima odlomci gdje Allah spomenuo više imena nego ovih. Ali to je u nizu ajeta, ne u jednom ajetu. Dok ovdje u jednom ajetu, u jednoj rečenci, podužo Allah subhanahu wa ta'ala govori to što govori. I zato je to najvrijedniji ajet u Kur'anu. Ali nije to neko procijenio, došao, sabrao, čitao pa rekao na osnovu ovoga kažem da je najvrijedniji. A i to bi bilo dovoljno. Nego je poslanik sallallahu aleyhi ve sallam kao što je vjerodostojno zabilježeno, pitao Ubej ibn Ka'ba, koji je poznat bio kao hafiz i učenjak u Kur'anu i tefsiru, pitao ga, o Ebu Munzire, to mu je bio nadimak, koji je kod tebe, ili šta misliš da bi mi rekli, koji je ajet od onih ajeta koje znaš, najvredniji u Kur'anu, Pa je rekao, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa je poslanik sa svem ponovno ga pitao isto pitanje, što znači hoću da, da čujem od tebe. Pa je Ubej radijallahu anhu rekao, Allahu na inaha illa huvan hajjun qajjum. Pa ga je poslanik sallallahu alaihi sallam udario po prsima i rekao, čestitam ti na znanju o Ebu Mutir. I nazvao to znanjem. Znanjem na koji se čestita. Ko čestita? Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ashabu jer zna niz stvari koje negiraju oni koji nisu na pravom putu. Prva je da nisu svi ajeti jednaki po važnosti i vrijednosti. Druga, da je ajetul kursija najvredniji ili vrijedniji od drugih, da je najvredniji i tako dalje i tako dalje. Zbog onoga što u sebi sadrži. Ajetul kursija je od najjačih oružja koja vjernik može koristiti i upotrebiti u borbi protiv šeitana. Bilo da se zaštiti preventivno ili da se liječi. I to je stvar koju ne bi smio musliman da zapostavlja. I zato se spominje u priznanjima mnogih sihirbaza koji su se pokajali ili ne, da su imali velikih problema kad pošalju džina onima koji nakon svakog namaza uče ajtel kursi onako kako je propisano ili koji je svako večer uče. Pa ja znaju oblijetat mjesecima i duže, a ne mogu da postignu ono, ono zlo zbog koji su poslani, ne mogu da priđu. Također se prenosi od niza ashaba, a najgore dostane ono što se prenosi od Ebu Hurere u sahihu Buhari, u Buharinom sahihu, da ga je poslanik sallallahu alaihi sallam postavio da čuva zekat, pa mu je došao šetan i krao jednu, drugu i treću noć, kao što znamo i poznata je priča jer nemamo vremena ovde. Ja sam protumačio komentari sa Ajtul Kursi u pet drsova, imate na internetu ko će detaljnije može naći. Pokušat ćemo večeras ukratko da pokupimo osnovne i najbitnije stvari, da vidimo samo Allahova imena i osobine koje Allah subhanu ta'ala spominje kroz ove sure. I vrijednost ove sure je šeh kaže u početku da je to najvrednija sura. Pa da spomenemo ove stvari. Pojenta je da ga je šetan podučio i rekao hoćeš da ti podučim nečim što ako budeš učio, zaštitit ćeš se od mene, neće ti moći prići. Pa mu je rekao, ajde u kursiju, pa je Bogu rejene, nije mu naprvo povjerovao, nego otišao Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, Allahom poslaniku. I spomenuo mu to, pa je rekao, sada kakav je uvek je dhub, istinu ti je rekao, jako je veliki lažov. I prenosi se od drugih ashaba, od Omera i drugih ashaba, od Ubeja također, ima više predaje na ovu temu, da je ajetul kusija štiti od šeitana. I je među najjačim štitovima u Allahovoj knjizi. Kaže u najvrednijem ajetu u Allahovoj knjizi kad je rekao Allahu na inaha illa huvan hajdjul qajjum. Allah je. Nema Boga sem njega živi i vječni. Tako se prevodi kod nas, pojasnit ćemo sve kod ovih stvari. Allah, najuzvišeniji Allahovo ime. Sva druga imena ga tumači i komentarišu, pojašnjavaju, proizilaze iz njega. Uzeto je po ispravljenju mišljeno od El Ilah, što znači ispravan Bog. Jedini istinski Bog, jedini Bog s pravom, jedini onaj koji se s pravom obožava jedini onaj koji smije da se obožava, jedini onaj koji mora da se obožava. Onaj koji obožava, ne to jest i ibadet, zaslužuje. Allah. I to je Allahu subhanahu wa ta'ala ime. I o ovome smo govorili u 60 i nekoliko dersova, ima 65 na internetu kroz komentar knjige Tafida, pa ko hoće nek se začas vrati o tome da se samo Allah smije i mora da obožava i da svaki ibadet se mora Allahu da usmjerava i da koga ga usmjeri nekome samo Allahu počinio veliki širk sam i sebe istjerao, izveo, diskvalifikovao iz Islama i iz puta ka džennet, sve, ka džennetu sve dok se ne pokaje. La ilaha illa hu. Sama riječ Allah znači da se Allah mora obožavati i da se niko ne smije obožavati s njima, jer je istinski Bog. I pored toga Allah subhanahu wa ta'ala napominje stalno u mnogim dovama i mnogim ajetima je došlo nakon Allah potvrda ibadeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala negacija iako ta potvrda u sebi sadrži ponovno napominje Allah uzvišenje la ilaha illahu nema Boga sem njega ima Bogova pored Allaha jer je Bog sve ono se obožava šta vi mislite? Ima. Bog je sve ono što se obožava. Danas ljudi obožavaju sve i svašta. Ali ima li Bogova s pravom, istinski, pravi, koji zaslužuju? Ima. Jedan. Allah. Nema Boga sem Allah. Nema Boga sem njega. Upravo zbog onoga što je Allah, a što drugi nisu. Zbog savršenstva i gospodarstva. Zašto čovjek obožava nekoga? to što mu taj neko treba, hoće korist, bježi od štete i prije toga zato što je taj neko onaj koji je iznad njega u svemu. Pa se ponizi i veliča. I to su razlog zbog čega neko obožava nekoga. Allah subhanahu wa ta'ala je savršen, savršen. Pa on svu ljubav, veličanje i ponizno zaslužuje. I Allah subhanahu wa ta'ala je jedini koji gospodari što znači da samo on svu štetu i svo korist posjeduje. Kome hoće da jedno, kome hoće da drugo. Pa ako hoćeš da voliš, voliš Allaha maksimalno, sve ostale umjereno. Ako hoćeš da veličaš, samo se Allah veliča u svemir, samo on savršen, svi drugi su mankavi. Ako hoćeš da se pred nekim poniziš, ne možeš se poniziti pred mankavi. To kažem ako hoćeš, a to dolazi u, jer mi smo stvoreni ko robovi. U fitri nam je da robujemo samo će nekom robovat, neko nekome robovat s pravom, a ostali će bez prava. Samo se Allahu s pravom poniznost iskazuje i ponižava pred njim. Allah subhanahu wa ta'ala jedini sve posjeduje. Sve što ti treba samo ti on može dati. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji iskušava i kažnjava i u zabludu odvodi i štiti i podiže svoju zaštitu. Pa od svega što strahuješ, samo te Allah zaštitit može. Zato se samo Allah smije i mora obratiti. Nikome drugom se nema. Jer niko drugi to ne zasluži. I zato je Allah, Allah, istinski Bog i zato nema istinskog Boga sem. Jer on je subhanahu al-hajju al onaj koji istinski živi, koji sav život posjedi, koji stvarno živi, El Hay, svav život, stvarni život, potpuni život. Allah subhanahu wa ta'ala je od uvijek i nije postao. I za uvijek je neće ga nestati. I on je taj koji živi od uvijek, stvarno, istinski. I za uvijek. Sam opstoji i drugi održava, ako ćemo kasnije izreći El Qayyum, također se posjetiti svaki vid i oblik života, a sva stvorenja imaju život. I ono što mi zovemo neživom i živom prirodom. Je produkt Allahovog života. Sebe je Allah. Allah daje život svima, a njemu život ne daje niko, on sam živi. I od uvijek živi i za uvijek živi. I sve ima svoj početak i Allah je izuzeo neka bića, većina imaju svoj kraj pa je duše stvorio za vječnost. I džennet i džehennem stvorio za vječnost. I neke stvari izuzeo za vječnost. I vječno ko bude živio u džennetu, živjet će zato što mu Allah vječni život daje. A ne zato što je on dopostigao neku sposobnost da sad on može sam vječno da živi. Ni ona je ograničena ko živi, živi onoliko i on, koliko mu je Allah propisao da živi. I zato je Allahov život potpun, istinski, stvarni, vječni, a život drugih ljudi je ograničen, nepotpun, onako kako Allah hoće, drugi stvari stvarenja, pardon. Bilo se radi o ljudskom životu koji je malo bolje nego neka druga bića koja će ranije završiti sa životom, da tako kaže. Jer Allah subhanahu wa ta'ala stvorio duše ljudske i džinske za vječnost. Da se vječno pate većina i oni koji su izuzeti od propasti što koji su uputu tražili pa ih Allah uputio i uputu čuvali i nisu se s njom igrali pa im je Allah tu blagodat sačuvao da vječno žive. Al hajd. Allah subhanahu wa ta'ala je svima života. Ljudima, džinama, džinima, životinjama, biljkama, kamenju, planinama, aršu i drugim stvorenjima. Ashabi, redvanullahi ta'ana aleyhim, su čuli, svi koji su zadesli do mesđidu, su čuli kako pan s koga je poslanik sallallahu aleyhi ve sallam hutbe držao, plače ko malo dijete, kad je promijenjen mimer. Ashabi su čuli, odnosno čuli neki ashabi, kako hrana koju jedi poslanik sallallahu aleyhi ve sallam tespih čini subhanallah govori. Asha, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže znam kamen u Mekki koji me je selamio prije nego sam postao poslanik. Ja ga i dan danas poznajem. Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je nebesima, zemlji i planinama ponudio emanet ovaj koji je preuzeo insan. Da rade halal i haram pa dobiju nagradu. Pa su odbili insan je preuzeo. Allah subhanahu wa ta'ala spominje da sve slavi i veliča njega bez izuzetke i tako dalje i tako dalje. Sve je stvoreno da živi zbog određene funkcije i mudrosti koje Allah, iz mudrosti koje Allah poznaje i sve živi onako kako je Allah stvorio i sve ima svoj vid života kako njemu dolikuje, a samo Allah ima potpuni život. Allah je al-qayyum. Šta znači qayyum? Qaimun bi nefsihi muqimun ni gajrihi onaj koji sam obstoji. Ništa ga ne održava. A sve drugo on održava. Inna Allaha yumsiku samavati wal arda ente zuna. Allah je taj koji drži nebesa i zemlju da ne padnu, da ne odu. A kamo ni nešto drugo. Allah je taj koji drži arš i nosača arša, meleke. I džennet i džehennem. I sedam nebesa i sedam zemara i ono na njima između njih. Allah je taj koji sve održava. Da Allah prestane da im daje život i ostale stvari kako ih Allah održava, raspali bi se sami, ne treba ništa. Jer mi se krećemo zato što nas Allah pokreće. I mi živimo zato što nam Allah život daje. I sve ostalo život što se dešava. Nema ni pokreta, ni nepokretne smirenosti, statike. A da Allah to ne daje i ne određuje. Sve što kreće se, Allahom volom se kreće i sve što stoji, stoji zato što Allah tako održa. On je onaj koji sve održava, a sam obstoji, ne trebamo niko da ga održava. On je onaj koji za sebe kaže, يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أو لودي فيست فقراء فيست أوفسني والله الله يونا كوي بود بنا نوفيسا بيلو تشمو I koji je hvale dostojan. Ne treba mu niko, a svi ga trebaju i sve ga treba. I je Allah nama sve i svima sve. Neko to prizna, pa ga Allah uputi puterima koji džennetu vode i uvede ga u vječno uživanje, a neko to zna možda, a neće da prizna, ili ga ne zanima, pa neće da spozna, pa ostane u vječnoj zabludi nesreći na ovom svijetu i zaslužuje vječnu patnju na ahiretu. La te hudubu sinetun vana Kad kaže da je istinski Bog, a zna da mnoštvo ljudi, većina ljudi obožava druge sem njega, onda dolazi s negacijom i kaže nema Boga sem njega. Kad kaže da vječno, stvarno, istinski živi, da sam obstoji i sve održava, onda negira ravno što bi moglo da nam padne nekima pa su rekli. Ili pomislili. A svašta su mu neke religije pripisali, pripadnici neke religije pripisali, i to da tuguje i plače i nemoćan je i ne znam nija šta već. Kaže, ne obuzima ga ni dremež, ni san. To jest ni dremež, a kamo ni san. Pogotovo ne san. Jer su to osobine manjkavosti, negativnosti. Da trenutak, pretpostavimo samo logično, kad bi zaspao, sve bi se raspao. Ne trebamo. Jer čovjek spa, spava da se odmori, da energiju prikupi. Allah je dao san kao blagodat insanu, kao vid goriva da preživi. Da može nastaviti da ne funkcionisati. Zato što mu treba. Zato što živi od određenih energija. I uzroka života na ovom svijetu, svog života, manjkavog insana. Allahu ništa ne treba. Allah je savršen. Allah ne samo da ne strijema i ne spava, nego sve stalno motri i nadzire i vidi i istovremeno u sve gleda. I ako pitaš kako, kako njemu dolike, zato što on sve moguće. Sve moće. Normalno da je ne mogu zamisliti kako to izgleda, jer je moj razum ograničen, ali mogu to povjerovati. Onaj ko može sve, može sve da vidi šta je sporno. I može istovremeno sve da gleda. I zato je vrhunac naše vjere da svako od nas, obožava Allaha kao da ga vidi. Jer ako ga ne vidi, zna da ga Allah vidi. I kad je bio svjestan svaki pojedinac na zemlji, čovjek i džin, da Allah u njega gleda, ne bi slagao. Jer zaista je Allah gledao sve. I zaista Allah vidi sve. I koliko smo svjesni toga u momentu, toliko smo i kvalitetni u izvršavanju onoga što se od nas traži. U robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala. pa negira sebi ono što može neko zamisliti ili mu prepisati o negativnosti, kako ne samo radi puke negacije. Ne kao to Allah ne drima i ne spava. Ne, nego je time potpunost njegovog kajumijeta, njegovog opstojanja, samostalnog i održavanja svega stvorenog. I time potvrđuje potpunost onoga što je suprotno onome što negira. Jer smo rekli da kad Allah negira osobinu, mi mu negiramo. Ali to nije samo rad negacije, nego se time potvrđuje potpunost onoga što je suprotno, pozitivno je. Pa je to ovo jedan od primjera. Ne drijema, ne spava, nego potpuno sve nacire i sve održava. Ništa mu kontroli ne umači, umiče. Ništa njegovom znanju, njegovom vidu, njegovom sluhu i njegovom uplitanju svakodnevnom, u svakom momentu ne umiče. Pa i ovaj govor kojeg čujete, Allah ga pokreće. Ne možemo mi ništa. Ama baš ništa da Allah to ne dozvoli. Stalno se u sve upliče. Lehu ma fi samavati wa ma fi l'art. Njemu pripada, njegovo je sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. I ono između njih. I nebesa i zemlja. I iznad njih. More i kursi i jaš. I nosioci i džennet i džahennem i sve ostalo Allahu pripada. Allah subhanahu wa ta'ala to vjeruju svi vjernici da je Allah sve stvorio. Također ništa mu kontrol nije umaklo, ništa nije izgubio na kutima, nije nemoćan. Sve što je stvorio on posjeduje. Pa ako ti šta treba njemu se obrati, a ne nekome sem njega. I da će ti. I ne boj se. I pazi se. Kako se obhodiš pra bilo kome, jer njegove je sve. Allah subhanahu wa ta'ala sve posjeduje, sve održava, sve obskrbljuje, sve kontroliše, svim upravlja. Pogledaj u nebo i sve što vidiš na nebu i što ne vidiš jer nema gore nikoliko je pedala da jedan melek ne stoji. Allah ih održava. Pogledaj koliko samo ptica ima, Allah ih obskrbljuje. Spusti pogled oko sebe. Koliko je ljudi i džina još više koji ne vidimo, a tu su. Allah ih održava, obskrbljuje, upravlja, kontroliše, liječi, upućuje, u zabudu odvodi, pomaže, odmaže, oživljava, osmrćuje i tako dalje i tako dalje. Njegovo je sve. Spusti pogled u travu, a da ne idemo ispod zemlje. Vidi svjetove dole koliki, koji su. Pogledaj dva mrava ili nešto drugo kako se hrvu. I znaj da će Allah jednog pomoć, drugog odmoć. I da Allah sve to gleda i nazire. I obskrbljuje. I ono koji je krenuo po nafaku, Allah će mu dati ono što mu je propisano, ne ono što misli. Ništa mu ne uniče. Ne izmiče kontroli. Pogled. Ili bilo kojim drugim. Koje osobine njegovo je sve. I nakon što kaže njegovo je sve, onda negira nešto što su mušiti sebi umislili, pa zbog toga širka Allah učinili i stvorenja mu ravnim smatrali, pridružili, a to je mi smo slabi, mi smo manjkavi, mi smo grešni, hajmo mi se molit nekim robovima boljim od nas ili bezgrešnim poput nežive prirode, nek nas oni Allahu približi, nek se oni Allahu zamoli jer Allah njih voli. Nas mrzi zbog greha, ali njih voli to što su dobri. Pa ako ih Allah voli, Allah ih voli kako njemu dolika, ne kako mi volimo jedni drugi. Jer mi kad nešto volimo, ne nek smo slabi pa mu ugađamo. A to nije slično. Jer Allahu ništa nije slično. Sa ljubavi koju Allah osjeća prema onima, Allah se potvrđuje da je voljen i da voli. Pa su umislili sebi nešto, zato što nisu Allaha spoznane onako kako njemu dolikuje. Pa Allah kaže, nakon što kaže da je njegovo sve što je na, nebesima i na zemlji, men te ledi ješfe'a indahu illa bi idni. Ko je taj ko se smije zauzimat kod njeg bez njegove dozvole? Ne smiješ ga pitat. Poslanik sallallahu alaihi wasallam najbolje stvorene preuzima na sebe emanet pitana za velike šefa zato što mu je to već na dunjalu obećano. I to ne pita ga kad on hoće, nego ode i padne na seždu i moli ga dok mu se ne kaže digni glavu i pitaj. Ne prilazi, a prije njega poslanici najbolji odbijaju to, jer nije to njihova funkcija. Ne smiju. Kažu, svaki od njih kaže, Allah se rasrdio danas, kako se nije nikad rasrdio ranije, niti će ikad kasnije pa neko spomene grije, i ala i ne spomene grije, ali nije to moje, idite drugom, vidite kod njega. Ja ne smijem drugim nečima. Da pita, da počne suđenje, ne da neko preko štele u dženetu vede. A ljudi su sebi umislili da se kod Allaha ne audu billah može našteliti. Zato Allah pita se ovdje, nakon što potvrđuje sebi apsolutnu kontrolu nad svim, da on gospodari svim, da on svi ostali robovi, u nekoj vlasti, Ne mora zbog njih nekome da popušta. Kaže, ko je taj ko se smije za uzimat bez da mu dozvoli? Šefaat ima i postoji po pravilima koje šarijat postavio. Pod uslovima. Da onaj ko se zauzima bude od onih kojima je dozvoljeno se zauzimaju. Dakle, ima dozvol. Da je Allah s tim zadovoljan kao zauzimačem. I da se zauzima samo za ono koji također ispunjava ova dva uvjeta da mu se dozvoli, kao što kaže Muhammed sallallahu, a nehi sallam, Allah će mu pokazati jednu granicu, odrediti, reći mi, zauzvaj se za ove, pa će se zauzvan za njih. A ne za kog ja hoću. I da je Allah dozvoli da se za njih zauzima zato što je s njima zadovoljan. I neće se moći neko zauzeti za nekoga s kim, Allah nije zadovoljan, pa će Allah zbog ovoga oprostiti smilovat se onome i uvez ga u džeret. Ne, to je nemoguće. Jer Allah subhanahu wa ta'ala spominje وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأتنا الله لمن يشاء ويرضى koliko je, kaže, nebesa, meleka na nebesima, čiji šefaat ništa neće koristiti osim za onoga s kim je Allah zadovoljan i kome dozvoli. Samo. I onaj ko se zauzima, mora Allah s njim biti zadovoljan i mora mu dopustiti da se zauzima. Pa je Allah zadovoljan sa Musaom, sa Isaom, sa Ibrahimom, ali nije mu dopustio da se za še, velike šefa zauzima, pa ne, ne prilazi, ne traži. Nego za ono za što su zauzima, za, za što im je propisano i dozvoljeno. Tu će se zauzimati, to je za svoje narode i tako dalje. I onaj za kog se zauzima mora biti od onih s kojim je Allah već zadovoljan. Pa ako širk čini, a ljudi širk čine radi šefata, onda je sam sebe izbacio iz te kategorije, iz konkurencije. Nije uopšte u toj konkurenciji. Allah nije zadovoljna sa širkom. I ne možeš na taj način do dženeta. Kažu, to je kraći put. Ima taj put, kaže, poznati da se moliš, da čuvaš, da paziš, a ima mi put, molimo svoje šehove, pa nas oni uvedu. Ne udobilo. To može kod korumpiranih vladara sam, A neku savršenog gospodara, najpravednijeg i najmilostivnijeg. ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah zna ono kaže što je prije njih i nakon njih. Allah zna sve što je bilo. Jer Allah subhanahu wa ta'ala za sebe kaže وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيجَ To je jedan od ajta koji najviše plaši bogobojazne vjernike. Tvoj gospodar ne zaboravlja. Allah subhanahu wa ta'ala zna sve što je bilo. Ljudi znaju nešto od historije ili svoje prošlosti. Zaborave puno. Svoj život ne sjećaš se detalja, mnogi. I više ne znaš nego što znaš. Allah zna sve. I Allah subhanahu wa ta'ala jedini koji zna sve trenutno što je. I javno i tajno. Alemul gajbi vas šehade. Zna gajb nepoznato i šehade javno. Iskriveno i otkriveno. Allah subhanahu wa ta'ala je jedini koji budućnost zna. I svakog ko tvrdi da zna budućnost laži i poredi se s tim sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I zato svako ko proročuje sudbinu je kafir tagut u kojeg je obaveza ne vjerovati. I to nije veliki grijeh, to je kufr. Da kaže da ja tebi gatam, da ja tebi kažem ovo ili ono, toga izvodi izvjeri. I oba, onaj ko mu povjeri izlazi izvjeri. To nije mala stvar. Je Allah subhanahu wa ta'ala jedini koji zna gajib, budućnost prije svega još one stvari koje da ima. Allah subhanahu wa ta'ala je jedini koji zna dakle prošlost, sadašnjost, budućnost u potpunosti i koji zna ono što nije bilo ili neće se desiti. Kad bi se desilo, kako bi bilo. Dakle, apsolutno sve. I zato je došlo u vjerodostavnom hadisu, između ostalog, da Allah subhanahu wa ta'ala, ovo je samo dio znaje o sadašnjosti, a na osnovu toga ćemo spomenuti druge stvari, vidi crnog mrava, crnoj noći, na crnom kamenu. Čuje topot njegovih koraka. I mi znamo da to nije sve. Jer Allah zna odakle je taj mrav došao, gdje je pošao, šta sa sobom nosi, koliko je zdrav, koliko je bolestan, koliko će živjeti, ko su mu preci, ko su mu potomci, šta mu je funkcija, i sve, sve, sve drugo što je vezano za njega i on je oko njega. Allah subhanahu wa ta'ala može sve i zna sve. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء A oni kaže ne znaju od njegovog znanja osim ono što on hoće. Sve što naučiš u životu. To te Allah podučio. I obavezan se da mu zahvaliješ. Sve što, sve što neko zna, zna ono što mu je Allah subhanahu ta'ala htio i dopustio da sazna i podučio ga. Ne može se od Allaha ništa saznat osim ono što on dozvoli da se sazna. Što nam otkrije, što nam pokaže. Pa i ono Allahovih imena i osobina što stoji u Koranu i Sunnetu mi znamo da to nije sve. Pa u hadisu šefata je došlo da će ga Allah subhanahu wa ta'ala poslanika Muhammeda sallallahu sallam podučiti nekim hvalama koje ne zna na ovom svijetu, koje će on, kojima će on gospodara moliti na ahiret, to jest osobinama i imenima. E to s time se Allah hvali. Kaže, ne znaju osim ono što Allah dopusti. I zato je ponovno znači besmisleno vjerovati da neko zna nešto, Allah za sebe kaže da samo on zna budućnost, I kad god Allah spominje svoje znanje, on time prijeti, upozorava vjernike da paze šta rade, šta misle, šta govore, tiho ili glasno jedno je. U sebi, ili to kažu, jer Allah subhanahu wa ta'ala zna sve. I ti nekad uradiš gre, znaš da je gre. Ali kontaš nije veliki, mali pokajajući se, ne znam nijak koje je drugo šetansko opravdanje koje čovjek sebi kaže ili mu šetan došapne pa on misli da je, mu je naumpalo opet sebi oblažava griješenje. Ali Allah subhanahu wa ta'ala ne samo da zna žestinu toga grijeha i količinu kazne koju je propisao, nego zna i posljedice toga grijeha. Koliko ćete to usporiti na putu kao Allahu subhanahu wa ta'ala? Koliko ćeš zbog toga zaboraviti nečega što si znao? od istine, od hajra, koliko ćeš oslabit u onome što se radio, koliko će ti to utjecat, kolika će mrlja na tvom srcu biti. I to samo grije. To ima posljedice. Poslanik sallallahu aleyhi ve sellem je bio najučeniji čovjek. I kaže, da znate ono što ja znam, malo biste se smijali, a puno bi plakali. Allah subhanahu wa ta'ala zna sve, jedini. I mi znamo ono čine man sa Allah područi, zato je Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku sallallahu alaihi sallam na redu da traži povećanje samo jedne stvari. Wa kur rabbi zidni ilma, reci gospodaru poduči me znanje, povećaj me znanje, I znanje, braćo moja, koje istinski koristi je znanje koje vodi džene do ševijetsko znanje. Sve ostalo privremeno koristi jer život na dunjalku privremeno. A onda postoji vječna faza na ahiretu. Pa ovo sve što znaš od dunjalučkih nauka traje će onoliko koliko živiš i ostaće iza tebe. Samo ševijetsko znanje traje i zato je došlo da onaj ko krene putem traženja znanja te ševijetskog, Allah će mu olakšati put do dženeta. I kome Allah hoće hajr, dobro, poduči ga propisima vjeri. I onaj koji je ovdje iskreno došao na za šta nauči, to je znakova da mu Allah hoće hajra. I onaj koji je kuće otvorio mushaf da čita Allahovu knjigu ili neku islamsku knjigu ili pustio sebi predavanje da nauči o svojoj vjeri o kojoj malo ili nimalo zna. To je znak da mu Allah hoće hajr, to je blagodat od Allaha. Jer mnogi, iako misle da su na pravom putu, daleko su od tih blagodati. A to su među najvećim pa je obaveza čovjeku da zahvali Allahu nebi mu Allah poveća. Vasi'a kursijuhu samavati wal ard. Njegov kursij obuhvata nebesa i zemlje. Kursij doslovno s arapskom jezika znači ono, ovaj, znači stolica. To je arapsko jezik. A pojašnjeno je u tefsirima i u Koranu šta znači kursi. I ono se razilazi na nekoliko mišljenja. Jedni kažu da se ovdje misli na Allahovo znanje, drugi kažu da se misli na Allahov prijesto, na Allahov arš, a treći kažu da je to jedno posebno stvorenje i to je ispravno mišljenje i to se prenosi od Abbasa zato što na to ukazuju Kur'an, sunet i arapski jezik. Izvor, korijen riječi. U arapskom jeziku svaka riječ ima svoj korijen koji ukazuje sam po sebi. Sve riječi slične su iz istog korijena i o istoj vrsti govori i pričaju. To je nešto posebno. Korijen ove riječi ukazuje na sabiranje, skupljanje i od toga je defter. Kurase, sveska, a to što imaju sabrani listovi, sabrano ono što se piše. I kaže se kerasi za učenjake zato što su skupili znanja. I kursi se zove, zove stolica zato što se čovjek sabere na nju, sjedi. I tako dalje, i tako dalje. Suprotno od korijenu riječi znanje i korijenu arša koji znači nešto sasvim drugo i za arš mi imamo dokaz, ali nije ovaj dokaz, ne treba nam ovo. Od Ibn Abbas radijallahu anhu se prenosi da je rekao da je kursi znanje, mnogi islamski učenjaci od Ibn Mende pa nadalje su spomenuli i objasnili da, se, da, se, da je ovaj rivajet slab. Ima ih koji su branili taj rivajet, ali se u drugom rivajetu vjerodostojom od Ibn Abbas radijallahu anhu ma prenosi jasno. A Ibn Abbas je ko? Turđumanul Kur'an ashab Allahova poslanika koji je bio najučeniji u Kur'anu, nosio naziv tumač Kur'ana. I on kaže u vjerodostanoj predaji da je kursi mevdi'un kadamiyya rahman mjesto Allahovih stopa. To je jedan, jedno Allahovo stvorenje omanje u odnosu na arš. Jer smo o tome govorili na zadnjem desu komentaru knjige Tevhida, kad smo govorili o Allahove veličine i veličanstvenosti, gdje u hadisima stoji da je kursi u odnosu na arša kao nešto malo u odnosu na pustinju i tako dalje, ima nekoliko primjera. Uglavnom veoma malo, zanemarivo malo u odnosu na arš, Allahov prijestol, iznad kojeg se gospodar svjetova ozdigao. Ali je kursi, kao što kaže Allah u ajetu kursi, vasi'a samavati vel ard. Vasi'a vasi kursijuhu samavati vel ard. Allahov kursi, to Allahovo stvorenje, koje je mjesto Allahovih nogu na sudnjem danu, je širi, veći, obuhvata Debesa i zemlje. U našu planetu veliku što ne možemo da pregledamo i da prijeđemo i svašta nešta, a za koju već znamo sad, kako je nauka malo odmakla, da je to jedna tačka u svemiru, a taj sav svemir koji ljudi će otkriti kad je sve ispod prvog neba. Sve ispod prvog neba. Pa postoji nebo pa prostor između, pa drugo, pa prostor između i tako sedam nebesa. I sva ta nebesa odnosno na kosi su zanemarivo mala. I kosi je veći od njih. I ovdje se Allah subhanahu wa ta'ala kao spomen kosija veliča. I govori o svojoj veličanstvenosti i veličini stvorenjima. Ne da mi možemo izmjeriti jer je to nemoguće i ne traži se to od nas nego da zamislimo i da se prisjetimo i da nam i se ubjeđene i strahopoštovanje u srcu javi i poveća koliki je te gospodar svjetova. Kad je arš toliki, a kursi zanemarivo mali, a taj kursi je ogroman u odnosu na nebesa i zemlja, zemlju koji su u odnosu na njega zanemarivo mali, a zemlja je samo jedna od tih svih tački tu, a mi znamo koliko smo zanemarivo mali u odnosu na naš rad opštinu, kanto, državu, mi koji pojedinci, a kamo li na zemlju planetu. I mi nešto da se suprostavljamo, da provociramo, da srdimo svojim grecima gospodara svjetova, nikako ne ide. Da pomisliš samo koliki je te gospodar svjetova. I ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje da ima svoje svojih kursi, Allah ga nije uzeo kao nejaš iz potrebe jer Allahu ništa ne treba nego iz mudrosti. A jedna iz, od mudrosti je to da iskuša one ima je u srcu zejeg sklonost ka zabludi. Ne mogu da se smiri. Pa da onda kažu ne, ne vjerujem mi u kursi, to je nešto, to je ovo, to je ono. Što će Allahu kaže kursi? Što će Allahu arš kaže ako bi se izmakao arš, bil to Allah ne budu bila pao u tome slične stvari. Ko si ti tako mali da pitaš Allah što će mu nešto? Otkud ti pravo? Ne treba mu to znamo jer mu ništa ne treba. Ali Allah kaže da nešto ima, da je nešto sebi stvorio. I ako si vjernik, možeš mu samo vjerovati, tačka. Inače, teško te. Tako po svakoj drugoj osobini. Po pitanju svake druge osobine. وَلَا يَعُودُهُ حِفْثُهُمَا kaže nije mu teško, ne umara ga. Čuvanje ni dvoje, to jest nebesa i zemlje, jer kaže kursi obuhvata nebesa i zemlje. Nikad se ne umori, jer ti kad nešto čuvaš, kad nešto držiš, kad nešto održavaš, ti možeš jedno vrijeme, najlakšu stvar uzmi. Ne moraš ništa, digni ruku u zrak, da vidimo koliko dugo možeš. Ne držiš ništa u njoj. Nećeš moći, neko određenje vremena ćeš past. I ti i ona. Neko će duže, neko kraće. Ali ima rok. Allah subhanahu wa ta'ala održava sve, stalno. Ono što je odredio da privremeno barove je održava do roka određeno. A ono što je stvorio za vječnost, vječno će to da održava. I ne umara ga. Nije mu teško. Nije mu mrsko. Jer je svemoćan وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Još dva imena. Allah subhanahu wa ta'ala spominje. On je svevišnji. Uzvišeni. Iznad svega. U svom biću. Svojim bićem se uzdigao iznad stvorenja. Sva stvorenja stvorio ispod sebe. Allah je gore, jer on tako kaže. I nemamo pravo da to prepravljamo i negiramo. Da bježimo od toga. Ko je taj ko može zamisliti, da kamo ne reći, da je nešto nasprem Allaha fizički? To ne dolikuje. Allah je al-Ali, uzdigo se, uzvišen. Ar-Rahman al-Arash isteva, sve milosti se iznad Arša uzdigao. Uzvišen je svojim bićem, iznad svega. Uzvišen je svojim osobinama, jer su sve, ne, sve potpune, a naše sve manjkave. Pa se niko ne može uporediti s njim u bilo koje osobine, kamo li više nije uzvišen je u svojoj moći i kontroli. Sve nadzire, sve kontroliše, sve održava, ništa mu ne umiče, koga hoće odmah kazni ili ga do, iz mudrosti do roka određenog odgodi, sa, sačeka. Nije mu teško, ne žuri, iznad vremena i prostora je, ali iznad, izvan. ništa mu ne umiče. Sve što je stvorio, gleda, nadziri, kontroliše. I na taj način je iznad svega. Svi o njemu ovisi, ovise. Svi zbog njega opstoje, on sve održava. Međutim, onaj koji je iznad svega ne mora biti nužno našu, našim glavama i to